Vader, ons het niks meer om te gee as ons self nie, as om ons self aan u oor te gee, ons self aan u te onderwerp, ons self te gee om u geleentheid te gee om te wees in ons, om te wees wie u is dier ons. Heere, dan sal ons staan in die plek waar u ons vooraangestel het. Heren, ons besef, hierdie rots is vir ons te hoog. Ons het nodig dat u ons leie op een rots, op die rots, wat vir ons te hoog is. En ons kan net kom in ons self oorgee vanmorgen, sê Heren. Spreek u tot ons, dring u dier tot ons harte. Kom verander ons gedachte. Ons is beskikbaar. Spreek Heren ons luister. Ons eer die vermoorde in Jesus naam. Amen. Ons woord het luister ons graag. Goeiemorgen jylle. Ek het hier um, versie wat op my hart is vanmorgen, paar versies eindelijk. Ek wou eers net een gelees het, Filippense 4 vers 8, maar nou is 6 en 7 soos maart, mens moet dit ook lees, van um, Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En dan die volgende versie begin met en, so dit volg op hierdie ene. Dit is eintlik 'n gevolg van die vorige versie. En hy sê en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So dis 'n gevolg van daai begeertes bekend maak aan God in handvers 8 Verder broeders alles wat waar is alles wat eerbaar is alles wat regverdig is alles wat rein is alles wat lieflik is alles wat loflik is watter deeg en watter lof daar ook mag wees bedink dit Ek het gisterand vir my seuns die versie vir die 100ste maal voorgehou want ehm Dit is vir my nogal 'n smart versie, eh, belangrik vir die vir die wandeling geregtigheid en toe sê die een man hulle kyk goed op die TV maar jy weet soos mense wat drink of wat dwelms gebruik en hulle sal dit tog nie gaan doen nie want hulle weet mos dit is nie reg nie. En toe het ek nou nog nie die preek verder gepreek nie maar as jy uh, iets met jou oë sien of met jou ore hoor, dan gaan dit tog in jou gedagtes in en iemand sê ek kan maar sy naam sê ou Andrew Womack sê wat jy nie bedink nie kan jy nie meer versoek word nie. So dit is maar 'n gevaarlike ding. Dit is seker nie toevallig dat dit in die Bybel staan nie. So dit is iets wat ons almal maar in gedagte kan hou. Môre terwyl ons so sing, toe is daar net so baie keer kry jy mos so inspraak in jou hart. Dan weet jy net, dis nou nie met jou kop gedink hierdie besigheid. Maar terwyl ons sing vir al daai with our secret heart, daai diep binne deel van ons dat ons God daar sal ken. Kom dit net in my hart op dat die Here sê wees bewustelik bewus van my. Bewustelik bewus van my. En ek besef terwyl ek sing hoe maklik is ons onbewus van wie binne ons is omdat ons so bewuslik bewus is van alles wat om ons is. En ek weet net wat so dringendheid in my hart in die laaste tyd is is die geweldige verantwoordelikheid wat ek net in my eie lewe besef en ek wil dit nie eens anders stel nie. Dit is die geweldige verantwoordelikheid wat ons as kinders van die Here het om te dink dat ek sy hande en sy voete is. En dat hy niks op aarde kan laat gebeur as dit nie deur my is nie. Ek vat dit nou persoonlik. Ek wil dis ons almal, maar ek dis wat in my hart is is dat hy homself hierdie begeerte het om homself te manifesteer op aarde en dit kan net deur my gebeur. Dit kan net deur jou gebeur. En dat hierdie grootte God van liefde sit in afwagting dat ons beskikbaar is. Dat ons sal bedink wat lieflik en loflik en rein en heilig is regverdig is sodat hy deur sy gees deur ons homself kan manifesteer. Maar ons blok hom omdat ons ons eie ek wil laat geld omdat ons met onsself besig is omdat ons met goederes besig is terwyl hy 'n begeerte het die ou langs wie jy in die ry staan die Here dalk op daai oomblik net 'n woord vir hom, 'n bemoediging vir hom. En jy's die een deur wie die Here dit wil doen, maar jy's so bewus van hierdie ou wat se onvermoë en die oorsaak is van waaroor jy in die reis staan. sien julle waar gaan ons heen? Terwyl God het hierdie hart vir die mens en die vloei van sy liefde is net deur my en jou. En as ons gaan bewustelik bewus wees van hom, gaan hy die voorreg hê, gaan hy die toegang hê om deur ons te vloei na 'n wêreld wat moeg is vir godsdiens, maar God soek. En ek sit nou nog goed daar by Elrie en ek besef 'n ding. Ek sê Vader, ek sê besef jy as ek aan diens is en ek gooi tee in en daai kombuis vir die mense in die gemeente is ek God se hand en sy voete om sy seën deur te dra na die mens toe. Moenie net goed ligtelik opvat en sê die Here wil deur jou homself manifesteer. En hy gaan dit net regkry wanneer ons so bewus word van wie in ons is en dat ons terug staan van wie ek is. En ek wil julle seën daarmee. Nou ja, ons kom van ver af. Ek bedoel, as gemeente kom ons van ver af. Want daai julle ons praat die afgelope tyd met mekaar oor hierdie twee soorte. Die twee soorte van die twee soorte Adam. God wat Adam gemaak het in volmaaktheid. Wat niks kort gekom het nie en hoe dat Adam daar uitgeval het en klein Adam geword het, en hoe dat klein Adam nou al vir bykan 6000 jaar spook om homself op te blaas, om beter te lyk, om meer te lyk soos groot Adam. Maar ons weet dat God gesien het die fertiliteit van die mense poging, en dat hy sy groot Adam, sy sien gesteed het, om ons te kom verander, daarom dat hy Paulus vir ons in 2 Korinties 5, 17 skryf, hy sê, omdat ons ingesluid was in hom, in sy kruis, omdat ons ingesluid was in sy opstanding, het ons saam met hom opgestaan as nieuwe skepsels, as nieuwe skeppings. En hierdie nieuwe skepping is weer die groot Adam, is die Adam wat geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Die Adam wat herskep is na die beeld van sy skepper, wat na Godse beeld en gelijkenis gemaakt is. En die groot probleem wat ons het, is ons het letterlijk 6000 jaar sy kultuur, waarin ons gekom het in Klein Adam. Een kultuur waarin die mens gewet eiver het, vooral die godsdienstmens gewet eiver het, om Klein Adam op te blaas. Want hy, ons het het geskryf, ons het gesê, daar was een groot Adam, ek noem nou maar groot Adam, dit is nou die Adam wat God gemaakt het, nee, die perfecte een. En dan het die Adam verval na die Klein Adam toe, en die plan van die Klein Adam was om al groter te word, maar ons het besef, maak nie saak hoe groot hy was nie, hy is nog steeds klein Adam. En die hartseer is dat die godsdienstwereld om vastgekyk het tegen die opgeblaaste klein Adam en om groot Adam genoem het. Die fariseers is die mooiste beeld daarvan. Die, die fariseers het hulle self beskou as groot Adam en eindelijk was hulle die kleinste van klein Adam. Want jy weet, as jy een ballon baie stuif opblaas, dan is hy baie makkeliker om te baars. Want sy velliekie word al dinner. So dit was die gevaar. En nou besef ons, hierdie proces het eindelijk aangegaan dier die kruis, omdat mense nie besef het, dat in die kruis het God sy Adam, sy sien gestuur, die hoofletter Adam, en hy het sonde geword, so ons kon word, die gerechtigheid van God in ons, so ons Adam kan wees. En toe het ons in hom opgestaan, as nieuwe skeppings, en van daaraf sien God ons nie meer na die vlees nie. Sien God nie meer die klein Adam, hoe groot hy ook al opgeblaas is, of hoe klein hy afgeblaas is nie. As God kyk, dan sien hy sy sien, hy sien die volmaakte Adam, en dit is hoe hy elkeen van ons sien, dit is hoe hy elke mens op die planeet sien. En jy sien, dit is wat David uitgeroep, en sê, eh, lei my op een rots, wat vir my te hoog is, want David sê, hy sê, ek is net in staat tot hierdie Adam, hy sê, ek moet iets anders ontdek. Daarom sê hy, ontsondig my met hysop. As hy Psalm 51 bid, hy sê, ontsondig my, ontsondig my. Is dit nie die kostbaarste woord dat jy in jou leven gehoor het nie? Dat David uitroep, hy sê, al manier hoe ek kan wees wat jy my gemaakt het om te wees, is jy my ontsondig. Ons ken nou al die term van detox. Nou jy weet Freek, as ek luister nou jy vanmorgen sê, dan het ons nodig om ons gemoed te detox. Maar om myself te ontsondig is my, om myself te detox, nou ons verstaan nou die detox van die vry radikale en die klasgoeders, maar kom ons ding bykie aan om te ontsondig, David sê, jyre, sonde kleef aan my, Paulus roep uit, wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood, met ander woorde, waaran die sonde werk, en dan sê hy, Goddank, en roep Paulus uit, hy sê, die mense uitroep is, sê, wie sal my verlos, dan sê hy, Goddank, ek is verlos, hy het in Christus Jezus is ek verlos, ek het een nieuwe skepping geword. David, Paulus het iets gesnap van wat David gesê het, toe hy gesê het, ontsondag my. Jy weet, nou kom Hebreus 9, hy skryf wat ons so goed ken, en hy sê, met sy offer het God die sonde weggedoen. Hy het in sy sien ons ontsondag. David sê, ontsondag my met hysop. Nou waar kom David dan hysop? hierop is een bossie, amper soos een karoo bossie wil ek sê, is een bossie, en hierdie bossie het hulle gebruik vir een kwas, en toe die eerste pas ga ingestel is, in Moosesde tyd, onthou jy toe hulle die bloed aan die deurkoesijn moes verf, het hulle een hiesop stingel gevat, en dit in die bloed van die volmaakte lammekie gedruk, en hulle dit aan die deurkoesijn geverf, in Moosesde tyd, en 500 jaar later, kom David en hy beroep hom op die bloed van die lam wat het duisend jaar later so kom. Kijk mooi, hier so, hier, 1500 jaar, voordat Jesus gekom het, hier was Mooses, daar was die hiesop stingel. En nou kom David, 500 jaar later, en hy beroep hom op hiesop. Maar eindelijk, wat hy hom op beroep, is nie op die hiesop stingel van Mooses nie, hy beroep hom op die bloed, van die lam. Hy sê, ontsondig my. Is dit nie precies wat gebeur het nie? <laughs> As jylle nou een gebed sien wat verhoor is, Davidsin, hy sê, ons is ontsondig. Hy het ons sonde weggeneem. Daarom sê hy, met sy offer het hy die sonde weggedoen. An hulle sondes en hulle oortredinge sê God, sal ek nooit meer dink nie, prijs die Heere. Goed, toen ons gekyk na ons het toe besef, dit help nie nou om mooi geestelike goeders te gebruik, en myself te sien, dit is wat met die oorgrote meerderheid van die godsdienstwereld tot vandag toe gebeur, hulle het hulle self nog nooit ontdek as groot Adam nie, hulle kyk nog steeds na hulle optrede, en hulle optrede en hulle wandel sien hulle onvolmaaktheid, en dan sê hulle, ons is klein Adam. Maar wat ons nodig het, is om te verander in ons gemoed, om te dink soos wat God dink. En as ons dink soos wat God dink, dan gaan daar met ons iets gebeur. Dan gaan daar een verandering in ons gedagtes kom, die woord metanoio, die woord verbekeer. Maar nou, ons gaan anders dink, en ons gaan besef, maar God het alles gedoen wat ons kan doen, ons is klaar groot Adam, en al wat ons nou nodig het, is om te wees. Ons hoef niks meer daarby te voeg nie, maar luister, die punt is, as ons wees hoor, en dis wat ons vir mekaar sê, nie, ons het amper 6 maanden oor wees gepreek verlede jaar, as ons wees, maar ons het nie besef ons is Adam nie. Wie wat doen ons dan? Dan vat ons kleine Adam, en ons sê vir hom wie is, as jy nou een akelige ding wil sien, dis dit. Een klein Adam wat wie is, want een klein Adam maak dit nie. Een kleine Adam vergelijk altyd, hy het altyd ambitie, hy moet altyd iemand anders aftrap. So om kleine Adam te sê wie is, is een verskrikkelijk gevaarlike ding. So besef jy, ons kan nie vir mekaar sê wees, as ons nie verstaan dat ons groot adem is nie. Dis waarvan ons vandaan kom nie. En toe het ons gekyk na geloof, ek wil nou nie oor groot en klein adem praat nie, ek denk ons het dit al deurgetrap. Toe kyk ons na geloof, en ons sien, daar is een groot en een klein geloof. Ons sien die geloof van die mens en die geloof van God, in Romeine 5 vers 1, aangezien of omdat ons dan dier die geloof gerechtvaardig is, dis die sleteltekst daar, sê hy, het ons vrede by God in Christus Jesus. Vrede met God in Christus Jesus. Hy sê, omdat ons uit die geloof gerechtverdig is. Nou luister, wat er geloof het ons gerechtverdig? Denk mooi, Godse geloof. Ons geloof was nie goed genoeg nie. Daarom het David geroep en gesê, Leie my op een rots wat vir my te hoog is. Hy sê, ek kan nie daarby kom nie. My geloof kan my nie rechtverdig nie. My geloof kan my nie weer een status voor God gee van groot Adam nie my geloof kan klein Adam opblaas, maar dis hoe ver wat ek kan kom. Reg. So dit was Godse geloof wat nodig is, daarom sê eh, Romeine 3, 22, hy sê die gerechtigheid, namelijk van God, dier die geloof van Jesus Christus vir almal en oor almal wat geloof. So hy het, hy het kom geloof vir ons, hy het ons kom rechtverdig, hy het ons almal wat gezondigheid en die heerlijkheid van God ontbreek, almal wat klein Adam was, die mensdom, het hy sonder verdienstig, kom rechtvaardig, dier sy geloof, dis sy geloof. Maar dan het die selwe vers gesê, omdat ons dan dier die geloof, met ander woorde die geloof van God gerechtvaardig is, hy sê, het ons vrede met God. So ons het vir mekaar gesê, alle mense is rechtvaardig voor God, maar het allemaal vrede met God. Die antwoord is nee. Hoe krijg ek vrede met God? Vrede beteken, Irene is die woord, om een te word met, die Engelse sê, to join, om een te word met God, is om saam te stem met hom, om te verander te word in my gemoed, om te metanoio, om toe te laat dat Godse geest my oortuig van die nieuwe Adam, en as ek saam met God stem oor die nieuwe Adam, dit is geloof, dit is my geloof, so ons het twee soorte geloof, ons gesê, dit is die geloof van God, wat my gerechtverig het, maar dan kom my geloof daarby, wat hy aanvaar, wat hy gedoen het. My geloof, wat een reaksie is, nou dat ek die goeie nies gehoor het, dat hy my herstel het, dat hy my, my ontsondig het met die sop, dat Davidse gebed gehoor is, daai geloof is my reaksie daarop om te sê, Heere, dankie, ek aanvaar het. En die oomlik as ek het aanvaar, beoord ek een met God. Dan bestem ek met God saam. Dan is het so tragies, dat as jy dink ver in die 90% van die totale godsdienstwereld, het nog steeds nie aanvaar, dat hulle nie meer voor God sondags is nie. Het is nie die grootste tragedie van ons bestel van ons leven, dat die mense wat in God gloe, nie gloe van wat hy gedoen het nie, mislei is om hulle self steeds as mislukkings en sondags te sien mislei is om te kyk na hulle wandel en optrede wat allemaal van ons nog gebreke in het en mis te kyk dat God daar oorkyk en dat God kies om alles wat waar en eerbaar, luister mooi, kort gebruik weer die skrif. Dit was een goeie in vanmorgen. Niet toevallig in die Bijbel staan. Alles wat waar, kyk mooi, kyk waar begin hy, hy sê, verder my broeders, Philippense 4, 8, verder my broeders, alles wat waar, eerbaar, rein, lieflik en loflik is. Wat er deeg of wat er lof ook al, bedink dit. Nou kyk mooi, as ons kyk na ons sondage bestel, ons wandel wat fout in het, dan kan ons sê, dis waar, dis waar nie. Daar is fout in my wandel. Julle weet dit ook nie, maar dit is nie. Ok, dis waar, partij van julle wat my beter ken weet. Goed, so dis waar, maar is dit eerbaar? Nee. Nee so gaan ek het verder bedink. Hy sê, dit, dit, dit moet aan klaar vereistes voldoen. Jy weet, ek kan sê, jy weet, ek, ver, ek vertel jou net van hierdie ou. Ek skinder nie, ek vertel jou nie, ek ruil net die feite uit oor hierdie ou, want dis waar. Dis waar, maar is dit eerbaar? Is dit rein? Is dit lieflik? Is dit loflik? Is dit een deeg of een lof? Haha, <laughs> he? So as dit net waar is, is dit nie goed genoeg nie. Dit moet meer wees as waar, dit moet eerbaar en rein en lieflik en loflik ook wees. En dit is wat hy sê, ons moet ons gedagtes kan detox. Is jylle by my? Goed. Nou sien ons, my geloof, my geloof het my in staat gestel om te aanvaar. Eh, dit het God ons gegeen, het ons eh, die mate van geloof gegeen. En die mate van geloof is die vermoe, is ons ontwerp, om as ons goeie nie soor, te sê ja, ek gebruik altyd die eenvoudige voorbeeld, as ek vir jou sê, siekte of gezondheid, wat kies jy? Jy sien, geloof in jou, die geloof waarmee jy geskapen is, waarmee jy ontwerpen, sê automatisch gezondheid. Ek meen, wie is so stupid om siekte te kies? Jy krij die smartverrate wat siek wil wees. Dis ernstig. Dan is ou sy kop die mekaar geraak. Maar dis nie eerbaar en rein nie soos bedink het nie. Kom ons los dit dan. Goed, so kom ons gaan aan. Hy sê, my geloof het my in staat gestel om te aanvaar wat Jezus vir my kom doen het. Hy het my kom herstel as een nieuwe Adam. As een groot Adam. En nou is die vraag, wat het ons met die geloof gedoen? As ons na die godsdienstwereld kyk en sien ons die godsdienstwereld, het die groot Adam gemis, nog steeds die klein Adam gesien, want 90% van alle kerke en van alle godsdienste, alle christelike dogmatiek, is gebouw op die mense sondagskap. Die mense is een sondag, sy pad hel toe, hy moet die kaartkeer, hy hemel toe. 90% plus van alle kerke preek dit. Wat een leen. Wat een infame leen. Die grootste leen wat die duivel uitgeneed, tweede grootste. Maar eindelijk bind dit op die grootste leen, want die grootste leen is minnewaardigheid. Jy sien, en God het ons waardig gemaakt in sy sien, absoluut, so dat ons kon word die gerechtigheid van God in om. Hy kon nie opstaan voordat ons nie rechtvaardig voor God verklaar is nie. En nou kom die moeder van alle leens en sê, jy is nog nie rechtvaardig nie, jy moet dit nog word. Een dag as jy doodgaan, gaan jy word. En nou vraag ek vir die ons die eenvoudige vraag, wat moet met jou gebeur? Van die oomlik dat jy doodgaan voordat jy voor God staan, gaan jy dier een stort? Dier die vaag gevier? Wat moet met jou gebeur, voordat jy rein en heilig, voor een heilige God te staan kom? Wat moet hy doen om jou skoon te kry? Heilig te kry, waardig te kry? Die antwoord is, 2000 jaar gelede het hy jou dier die proces gesit, toe hy jou dier die vier van die hel gesit het in sy sien, en jou geheilige gereinig het. En daarom, as jou oor vir die laatste keer toemaak, staan jy rein en heilig voor God. Soos wat jy nou, rein en heilig voor God sta. Wauw, dit nie fantastisch nie. So daar hoef niks te gebeur nie. Maar ek is by geloof. Jy sien wat geloof gedoen het, ons klein geloof het toe Adam gevat en gesê, maar as ons die beginsels van die skrif toepas, as die beginsels van die Nieuwe Testament toepas, ons trek nog bykie uh, eh, oud testament by, ons sê, Salem het gesê, dood en lewe in die mag van die tong, toe sê ons, maar as ons recht belei, as ons oortuig is van die waarheid, as ons die waarheid belei, as ons die naam van Jezus belei, as ons al hierdie goeders doen, dan gaan ons hierdie klein Adam al hoe groter en groter maak, gaan al hoe beter lyk, en ons het self so ver gegaan, as om die gaves van Godse geest te vertoon. Ons het self so ver gegaan om die siekes te genees, die krepelis te laat loop, die doofes te laat hoor. Ons het self so ver gegaan, as om hierdie manifestaties van Godse heerlijkheid te sien. Al hierdie goeders te sien. Maar wat was dit? Wat was dit? Besef jy daai goed met hulle knie buig voor iets anders, iets groters? As jy na Jezus' vermoe kyk, Jezus stap op hierdie planeet, hy maak die storm stil, hy bestraf die wind, hy maak die siekes gezond, hy wek die dooies op, hy laat die blinde sien, hy laat die krepeles loop, hy maak die doofse oore oop, daar is niks vir hom onmoendlik nie. Hy stap en hy doen, soos hy doen. Klaar. Wil jy vir my sê, dit sou vir my probleem wees, om van hy kruis af te kom. Wil jy vir my sê, dat hy klompie tempel wachte, was vir hom een match. Of Pilatus in die hele Roomse mag, of die hele Sanhedrin met al sy fariseers en sy sadiseers. Sadiseers en sy skrifgeleer is. Denk jy dat het vir hom een probleem? Hy kon sy vinger geroer het. Maar hy het nie. Jy sien, so sy vermoe, sy kracht, sy goddelike kracht, word nie gemanifesteer in die manifestatie van die wonderwerke wat hy gedoen het nie. Het word gemanifesteer in sy liefde. Sy liefde het een groter kracht, Toe hy die melaatses gereinig het, het hy hulle gereinig van melaatsheid. Maar was hulle gereinig van sonde? Wat kies jy? Om gereinig te wees van melaatsheid? Of gereinig te wees van sonde? Wat is jou kiese? Jy het het. Jy het jou kiese gekry. Jy is geheilig, jy is gereinig van sonde. Besef jylle, reiniging van sonde sluit reiniging van melaatsheid in. Maar reiniging van melaatsheid sluit nie reiniging van sonde in nie. Right? Die tien melaatse is genees. Hulle het gereinig van melaatsheid, maar hulle is nie met God een nie. Behalwe een wat omgedraaid om te kom dankie sê. Maar die ander negen is allemaal genees. Sonder om genees te wees. Wat het regeer nie. Jy sien, en so het ons geloof gebruik en ons geloof gebruik vir ons oorleving op hierdie planeet, ons gesê oorleving le in beskerming, geneesing en voorsiening, ons gesê, ons oorleving op hierdie planeet is daarin gebouw om met ons geloof Godse woord en Godse droom te gryp vir ons, en God het gesê, die gedagtes wat ek aan gaan in jou koester is gedagtes van vrede nie, onheil nie, om in jou hoopvolle toekomst te gee, en ek het my geloof daarin gehak en gesê, Heere, een hoopvolle toekomst is myne, en reinheid wat het gebeur met my, een hoopvolle toekomst is myne, Geneesing is myne. Voorspoed is myne. Beskerming is myne. Ek is een levende getuie daarvan, maar is dit waar het gaan vir God? Jezus sê, moet nie bly wees dat die duivels jylle gehoorzaam nie. Moet nie bly wees oor die geneesing en oor die dooies wat opgewek word nie. Wees bly dat jylle naam in die boek van die lewe geskryf is, so daar is iets groters. Jezus laat sy gesag, sy kracht, sy vermoe op aarde, skuif hy, ek wil nie sê hy skuif dit een kant nie, maar hy laat sy vermoe om homself te laat geld na, om ons te kan lief hee, om ons toe te laat om om te kruisig, om om te vernietig, om om dood te maak, so hy ons kan saamvat in sy dood. Want hy weet, dat God om die woord gegeer het, en hom sal opwek na op die derde dag. So dat hy ons saam met hom kan opstaan. Right, en het ons gesien, wat is ons geloof dus? Ons geloof is dus, ons kan klein Adam aan hy opblaas, en ons kan suksesvol wees, soos wat die kerk is. Of ons kan ons geloof gebruik om by hom uit te kom. Om een met hom te wees. Om sy aangezicht te soek. Om hom toe te laat om sy geloof in ons te bouw. En jy het gehoor dat Henda vanmorgen sê, sy geloof is een geloof wat gemik is, nie op goeders nie, maar op mense. Want mense is die kroon van Godse skepping. En jy sê, ek kan, dit vir my, in my vleeslikheid, makkelijk om geloof te beoefen ten opzichte van my boerderij. En met die haal te praat, en met die weer te praat, en die bome te sien, of die vee te sien, en nie die goeders te doen. Ek kan nie die goeders doen. En dit werk. Maar is die oor osse wat God om bekommer nie. Dis oor mense. Mense. En ek en jy is so bezig om ons eie ding te doen. Elk en die ene het een vrou getrouw, die ene het een paar span osse gekoop wat hy moet gaan uitprobeer, ons noem het vandag een John Deere. Uh, en uh, eh, een nou, ander ou het een stuk grond gekoop. Ander ou moet sy pa begraaf. Vertel ons het baie goeders, maar daar is een ding wat ons kan gebruik. Ons kan die geleentheid gebruik om by hom uit te kom. Sy geloof in ons laat opstaan. En nou, toe sien ons, dat as sy geloof in ons opstaan, dan het ons een hoop, een hoofletter hoop, want toe sien ons twee soorten hoop, nie. En een hoofletter hoop sê, dit is een vaste vertrouwe op die dinge wat ons hoop. Maar ander woorde, hoop is een afwachting met opgewondenheid, dit is nie of dit gaan gebeur of nie gebeur nie. Een uitgestelde hoop hink op twee gedagtes. Een uitgestelde hoop, het die woord gesê, maak die hart siek. So, ek hoop dit gaan reen, dit gaan reen of dit gaan nie reen nie of ek sê, ek weet, dit gaan reen. Ek sien uit na die reen wat kom. Ek hoop ek gaan genees, miskien gaan ek genees, miskien nie. Maar die hoop wat nie beskaam nie sê, ek is genees, dit moet nog net manifesteer, ek sien so uit na die manifestatie van dit, wat reeds plaasgevind het, want dier sy wonde daar vir my geneesing gekom. Sien jy die verskil? Right. En nou kom ons vandag, by liefde. En daar is twee soorte liefde ook. So jy sien, alles is gepaar. As jy na Johannes 21 toe blaai, dus jy sien daar in Johannes 21, verskyn Jesus aan sy disciples na hy opgestaan het by die meer van Tiberias, of Galilea dan as jy wil. En dan sien ons een mooi beeld hier so. Jylle ken dit baie, baie goed. Jesus wat met Petrus praat, na die ochend eet, hy geet toe vir hulle kos, En dan sien ons, Jezus praat met Petrus, daarby vers 15. Hy sê, toe hulle dan klaar was met die morgen eet, te vraag Jezus vir Simon Petrus, Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En hy antwoord om, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het, en hy sê vir hom, laat my lammers wei. En hy vraag hom weer die tweede maal, Simon, sien van Jona, het jy my waarlik lief? En hy antwoord om, ja, jyre, jy weet dat ek jy lief het. En hy sê vir hom, pas my skapen op. Hy vraag my derde maal, Simon, sien van Jona, het jy my lief? Peter is bedroef geword, omdat hy om die derde maal vraag, het jy my lief? Nou, die rede waarover hy bedroef geword het, hy vraag nie, het jy my waarlik lief? Hy sê, het jy my lief? Hy sê, Heere, jy weet alles. Jy weet dat ek jy lief het. Jesus sê vir hom, laat my skapen dan wij ek sê die dan in, maar ek wil net die klem vir jou recht kry. Jy sien, Petrus, Petrus loop vir 3,5 jaar saam met liefde. Hy, hy sien hoe dat liefde werk. Nou het hy liefde sien kruis toe gaan. Maar jy sien, sy liefde, Petrus' liefde, is so skeef, is so beperk, is so gegrond in die mens, in, in die vlees, dat hy nie die verskilrechte verstaan nie, want wat Jesus daar sê, hier in die Grieks lees, hy, mos, hy sê, Simon, sien van Jona, agapai jy my, het jy my lief, met die liefde waarmee ek jou lief het? En sê, Petrus sê, ja jyre, jy weet dat ek jy lief het. En Petrus gebruik die woord phileo, Hy sê, Heere, u weet dat ek u lief het, want u is goed vir my. En toe u goed was vir my, en daar was vir my, toe het ek een uitspraak gemaakt, ek sê, Heere, ek het u so lief, ek sal tot in die dood toe met u gaan. Klink soos Julius Malema. I'll kill for Zuma. Huh? Maar, toe die moeilikheid kom, toe Jezus voor die Sanhedrin kom, toe hom gevangen neem, en die dienstmeisie sê vir Petrus, jy is ook een valle, toe vloek hy, toe sê, I'll kill him. Ek ken hom nie. Dis hoe dit werk, dis hoe die mensenliefde werk. Die mensenliefde werk, is, jy het my lief, daarom het ek jou lief. En dis wat Petrus sê. Dan sê Jezus vir hom een tweede keer, Jezus gee ons altyd nog een kans. Een tweede keer. Hy sê, Simon, sien van Jona, agape jy my? Hy sê, ja, jyre, jy weet, ek jy file jou. Hy sê, pas aan my skaap op. Hy sê, laat my lammers wei, pas my skaap op, gee my skaap kos. Hy sê, as jy my dan lief het, dan sal jy my skaap, wie is dit? Die mense. So wat sê hy vir Petrus? Hy sê, Petrus, solank as wat jy met file jou opereer, kan jy nie my gemeente lei nie. Want my gemeente, my skape, is baie selfsichtig. Hulle doen net hulle eie ding. En ek het hulle liefde en spuite daarvan. En as jy hulle wil kost gee, as jy hulle wil laat wei, as jy vir hulle herder wil wees, hy sê, dan sal jy hulle moet lief hee met my liefde. Anders gaat jy dit nie maakie, hulle gaat jou te kwaad maak. <laughs> Hoor jy? hulle gaan jou te veel teleerstel, Petrus kan jy nie sien hoeveel geleendheid het ek gehad, om teleergestel te wees, hy sê ek het drie en een half jaar met julle saamgeloop, ek het julle gevoed, ek het julle geklee, ek het julle kracht gegee, ek het julle my liefde gegee, ek het my leven vir julle gegee, en nou gaan ek om my leven af te lewe vir julle, en wat doen jy vir my? Hoe antwoord jy my liefde? Jy vloek en jy sê, ek ken om nie kan jy die teleerstelling, die skrif sê, net toe Petrus die derde keer gesê het, ek ken hom nie, kraai die aan. Soos hy vir Jesus wegleid, kyk hy soos sy skouwer. Wat denk jy het Petrus in sy oog gesien? Daar was hy verwijt nie. Daar was agapai. Petrus, al het jy my nou so pas in die gezicht geskop. Al het jy my so pas verloon. Driemaal op so'n manier, het ek jou nog steeds so liefst valtijd. Dan kom hy derde keer en hy sê, Petrus, vile jou jy my, meer as hierdie ouds. Nou verander hy die woord. Hy sê vir Petrus, ek het jou triek achtergekom, Petrus. Ons gebruik die woord, maar ons bedoel nie die ding nie. Ons sê liefde, maar ons bedoel nie liefde nie. Want jy sien, baie keer dan sê ek, liefde, maar eindelijk, as ek sê, ek het jou lief, is het vir jou wat ek lief het, of eindelijk myself wat ek lief het? Dis hy aan ons. Hy sê, as ons, ons kan ons geloof gebruik om by hom uit te kom. As ons by hom uitkom, neem sy geloof oor. Reg? Dan sal ons vir die berg sê, hef jy op. Hy sê, as jy die geloof van God het, sê vir die berg sê, hef jy op, word nie sê gebeur. Goed, so as sy geloof in ons opstaan, dan het ons, dan hoop ons nie meer as hink op twee gedachte nie, dan is ons hoop een zekerheid. Dan is ons hoop een afwachting. Hoekom? Omdat Godse liefde in ons nie van voorbijgaande aard is nie. Godse liefde in ons is een constante. Dit is interessant, ek lees vanmorgen bykie daar in die, in die woordeboek oor die ding. Hy sê, as jy die twee vorms van Godse liefde neem, dan sien jy Die filio liefde is een spontane reaksie. Jy is goed vir my, jy sien my. Ek kan nie anders nie, is een spontane reaksie in my om jou terug lief te hee, om te reageer. Hy sê, as jylle mekaar groet, as jylle goed aan mekaar doen, omdat iemand jylle goed doen, as jy iemand groet omdat hy jou groet, wat het jy dan eindelijk gedoen? Eindelijk het jy net gewees wie jy is, want het is spontaan vir ons. Maar dit is nie vir ons spontaan, om iemand lief te hee in weerwol van nie. As Jezus hierdie ding verduidelik van sy disciples, sy daar in Matthäus 5, miskien jy gauw net daar so kyk, Matthäus 5 daarby vers 44, sy hierdie ding mooi, ek gaan vers 46 wat, hy sê, want as jy lief het, die wat jy lief het, wat er loon het jy? Doen die tollenaars nie die selle nie? Hoor jy, hy sê so, die liefde het maar min effect, maar nou gaan hy, by vers 44 het hy die ding eindelijk gesê, Hy sê, vers 43, jylle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief en, en jou vijande haat. Maar ek sê vir jylle, jy moet jou vijande lief hee, sien die wat jylle vervloek doen, goed aan die wat jylle haat, en bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg, so dat jylle kinders kan word, nou, onthoud is voor die kruis, daarom sê hy die woord word, dat jylle kinders kan word van die vader wat in die jimmel is, want hy laat sy son opgaan oor slechtes en goeies, en laat reen op rechtverig is en onrechtverig is. Met ander woorde, hy sê, ek hou nie reen van die onrechtverige terug nie. Hoekom? Omdat ek om lief het, want so, dat ek my leven vir hom gegeet, sal ek dan iets vir hom terughou. So kom ons plaats ons self in die dinge. Paulus sê in Romeine 8, hy sê, wat ons van die dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie sien nie gespaard het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, sal hy nie ook saam met hom ons alles uit genade skenk nie? Nou kom ons van die onrechtverige ons van die onrechtverige. Hy sê, God het sy eie sien nie vir die onrechtverige gespaar nie, maar om vir die onrechtverige oorgegee. Sal hy nie ook saam met sy sien alles vir hom uit genade skenk nie. So wat het die onrechtverige nie, wat ek en jy het nie. Hy het alles wat ons het. Hy <laughs> het alles wat ons het. Wat is die verskil? Dis een potentiaal, dis inbetaal, maar hulle trek jy daarop nie, want dier geloof, kry is vrede met God. En die onrechtvaardige is die ou wat die geloof weier, wat dit teenstaan. Die woordeboek gebruik hier een paar beelde, hy sê, soos wat agape, soos wat Godse liefde, sy onbaatsigte, onselfsigtige liefde, een eigenskap van God is, en filio, een natuurlijke eigenskap van een mens is, die twee. So kry jy ander beelde ook. Hy gebruik die beeld van ons gedagtes en ons emosie ek vertaal het nou maar vry, om het makkelijk te maak, nee. As ek in een incident kom, dan vind daar een emotionele reaksie in my plaas, in my asemjaag, vertel jy, ek raak opgewonde, ek raak warm, of ek raak baie blij, of wat ook al, maar my asem begin jaag, nee. Dit is een natuurlijke reaksie, ek besluit nie wat te doen nie, dit gebeur net met my. Daarteen oor is die concept van bekering, dit kom van die woord noes staan daarteen oor, noes is wat ek dink, is my intellect, en noes is, ek besluit wat ek dink. Daar is sekere dinge wat automatisch met my gebeur, maar daar is sekere dinge wat ek oor beheer, wel, wat ek, ek kan oor alles eindelijk beheer uitoefen met wat ek dink. Maar oor, maar een mens, een mens, ek wil amper sê, een mens in sy oervorm, goes with the flow. Jy weet, hy reageer spontaan, iets gebeur met hom, sy hart opvinniger, hy is opgewonnen, hy raak emotioneel, verstaan jy, baie van ons mens is so. Maar, daarteen oorstaan my intellek. Ek het die vermoe om my gedagtes te beheer. Ek het die vermoe om my gedagtes te kies. Want nou is net die dag gepraat van die wil van God. Die wil van God is die selle een. Dat is die wil van God, wat sê die spontane vloei van Godse wil. Of die wil in die vorm van die wet. Kom ek kryf het julle die iso neer. Dan gaan julle het beter sien. Ons sien die agapai van Godse liefde en die filaio. Die filaio en ons sê, hierdie ene is eie aan die mens, daai ene is eie aan God. Net so het ons gesien, my wil. Ons kry die wil van God, en dan kry ons een ander wil, wat ons, kom ons noem dit die wet. Die wil van God is Godse droom, is Godse positieve droom, is Godse kese vir ons. Die wet is nie eie aan God nie, God wil nie opdracht te gee nie ons gesê, ons is nie ontwerp vir opdrachte nie, ons is ontwerp vir liefde, vir verhouding. En as ek verhouding met jou het, dan blaf ek nie opdrachte aan jou nie. As ek verhouding met jou het, dan trek ek jou dier verhouding daar in een verhouding met my, om die pad saam met my te loop, verstaan jy? Dan word het nie opdracht nie. Daarom het ons gesê, in plaas van in ons huise paas, paas dat ons konings is, en beveel een blaf, en die kinders en ma moet reageer daarop, word ons richters, en richters sê, stap saam met my die pad. Stap die pad soos wat ek dit stap. Groot verskil tussen een koning en een richter in huis. Dan word ek die voorbeeld, en ek nooi my huis om saam met my te stap. Dit is wat Joosja gesê, hy was die eerste richter. Hy gesê, ek en my huis, ons sal die heren dien, besluit jylle, wat jylle gaan doen. Goed, dis die wil en die wil. En dan het, ons, nou, het ek nog enige genoem om te dink, nee. Kom ons noem die ander een, emosie en dink. Nou kyk hoe mooi, Emosie is die ding wat natuurlijk kom vir die mens. Vir die mens kom emosie natuurlijk. Soos wat die emosie natuurlijk vir die mens kom, kan die mens kies om te dink. Kijk mooi. Alles wat waar is, nou gebeur iets wat sleg is met my, dis waar. Wat maak my emosie? Hy grijp dit en hy kom in reaksie. En hy doen wat hy ook al doen, jylle weet wat emosie doen, nee. Maar, as ek dink, dan vat ek waar verder na eerbaar en rein en lieflik en loflik. Hoor jylle? En die oomlik sê ek daar doen, dan snijd het emosie uit. Dan word het waar. Hoor jy? Kom ons vat vir Jezus aan die kruis. Wat het met Jezus gebeur in Gethsemane? Ons kan amper sê, daar het een plek gekom van emosie, waar sy hart van haar geklop het, waar hy in doodsbenauwdheid was, oor wat oor hom gaan kom. En toe dink hy, en hy kies, So sien ons die met die wil, so sien ons met die agape en phileo. Sien jy, phileo is iets wat eie is aan my. Agape is iets wat eie is aan God. Nou ek kan my voorneem en sê, ek moet jou lief hee, ek moet jou lief hee, ek moet jou lief hee. Ek moet jou lief hee. Ek kan by die punt kom, maar verstaan jy, dis die liefde nie, dis die waar nie. Maar ander woorde, ek kan net hierdie liefde hee, as ek dit by God krij. So waarvoor gebruik ek my geloof? Nie om klein Adam op te blaas, want jy sien klein Adam, as ek klein Adam sal opblaas met my geloof, dan leer ek myself aan om lief te, om te smile, al sit ek wasgoedpennikies in. Verstaan jy? Ek leer myself om te glimlach, ek leer myself om vriendelik te wees. Ons kan al hierdie goedes aanleer, mense. Blijskap, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, selfbeving, ons kan dit letterlik aanleer. Maar wie wat is klein Adam? Maar, as ons die geleendheid gebruik, om een te word met hom, dan gebeur iets met my. Dan neem sy liefde in my oor. Paulus is een plachtig voorbeeld daarvan. Paulus het God geviel aan jou. En toe sê hy, hierdie man van Nazareth pas nie in my definitie van wie wat ek het van God nie en toe vervolg hy hom, tot hy op die Damaskuspad gestop is. En dan kom Paulus in, in 2 Korinties 5 vers 14, en hy sê hierdie kostbaar ding, hy sê, want die liefde van Christus, wie sy liefde? Syne. Sy liefde dring ons. Hy sê, nou het iets gebeur, hy sê, ek het so een geword met hom, dat sy liefde oorgeneem het in my, dit is da, waarom Paulus kan sê, alles wat waar en eerbaar en rein en lieflik en rolstuk is. Dit is waar Paulus vir sy vijande kan bid. Dit is waar Paulus die tronkbewaarder omhels wil ek sê, toe die goeders van hulle afval in die tronk, die ouwens wat sy rug opgeslaan en sy voet in die blok gesit het. Hoor jy die reaksie? Sê weer? O, Stefanus, o, ja, dit was Paulus, maar dit, Stefanus ook. Stefanus die sel is, waar Stefanus kon sê, Heere, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Hoor julle? So, besef julle, as ons nou kyk na die drie wat oorblij, geloof, hoop en liefde, die grootste hiervan is die liefde. En nou wat ek hier moet mooi lees weer, wat staan daar? Daar staan hoofletter geloof. Godse geloof. Uit Godse geloof uit kom Godse hoop, die zekerheid. Die hoop wat nie beskaam nie die hoop waarin ek uitsien met verwachting. Leg. En liefde, want geloof groei het liefde. Ah, nou het ons een liefde siekle, sien julle, ons het een cirkel. Ons het die liefde, die geloof werk dier die liefde. Reg? En die liefde, geloof bring hoop, bring liefde, bring geloof, bring hoop, bring liefde. Sien julle die cirkel? En besef jy, daar vind ek myself, binnen in die liefde siekles, met God. En ek ervaar, hoe dat Gods liefde vir mense in my opstaan. So wat is jou toets? Hoe lief is jy vir mense? Dit is eenvoudig. Hoe lief is jy vir mense? Nou, verskillende van ons het verskillende persoonlikhede. Partij van ons persoonlikhede is mensgerig. Ander van ons persoonlikhede is taakgerig. Dit is net so. Maar weet jy wat? Godse persoonlikheid is mensgerig. En God krij die taak ook gedoen. So moet nie denk, taak is onbelangrijk nie. Taak is ook belangrijk. Maar God is mensgerig. En die toets waarmee jy jouself toets vanmorgen, waarmee ek en jy onself toets, is waar staan ons? Het ek mense lief? Is het vir my makkelijk om langmoedigheid toe te pas, as ek teleergestel is, as mense my teleergestel wat hulle doen? Ek verwacht so dat mense, mense, langmoedigheid met my het, wanneer ek hulle teleerstel, want ek doen dit ook. Maar ek is so kort van draad, onthou julle die man, wat die baie geld geskuld het, iets soos, ek weet wel, 100 talente goud, maar baie, baie geld skuld het, miljoene in ons termen, en hy het neergeval, en gelieg, en gesê, my heer, ek sal hier alles betaal, gee my net tyd. Hy was nie een kaas, dat hy als kon betaal. Ek so nie lang genoeg gelewe het, om het als te betaal nie. En sy heer kry om jammer, en hy sê, ek skelt jou dit vry. En hier stap hy uit, en hy krij een van sy mededienstnechte, wat om letterlik een kwart cent skuld, een weglaatbare skuld, en hy grijp hom aan die keel, en hy sê, betaal. En hy gee hom oor aan die gerechtsdienaars, omdat hy nie kon betaal nie. En hier hoor dit, en hy sê, moes jy nie ook, moes jy nie ook nie sien jy die, die, die beginsel hier, hoe makkelijk gebeur het, en hierdie ding is nie om ons te beskuldig, of om ons slecht te laat voel oor ons nie. Hierdie ding is myself te toets en te sê, Heere, ek besef vanmorgen, ek het heel wat liefde vir my, maar hoeveel liefde het ek vir mense? Julle moet julle vijanden lief hee, juist vir die mense, wat hulle sien as my vijand. Het ek die liefde? As die antwoord nie is, dan is dit eenvoudig. Dan sê dit maar net, ek het nog nie tyd genoeg gespandeer in die teenwoordigheid en intimiteit met liefde nie, so dat liefde oorgeneem het nie. As dit nog my geloof is wat opereer, sê dit maar net een ding, ek het nie my geloof gebruik op die rechte manier nie, want ek het my geloof aangewend om myself te bevoordeel, in plaas dat ek my geloof aangewend het om by God uit te kom en een met hom te wees. As my hoop nog hink op twee gedagtes is, beteken het, my hoop kom uit een twyfelsituasie uit, in plaas van uit die zekerheid van geloof wat die liefde werk. So toets jy self. Dat is geen plaasvervanger vir Godse liefde in jou nie. God het jou ontwerp om so lief te hee. En ons het nie. Dis waar, jyre, ons het nie. So wat ons sê, jyre, ons sê, ons het net nie genoeg tyd by die spandeer nie. En nou sing ons vanmorgen, I surrender all. En ons sing, God is liefde, jy ons harte. Bedink wat liefde doen. Dat hy ons sy sien gegeet, om ons met hom te versoen. Bedink wat liefde doen. Ek jou huis te stuur hierdie week gaan bedink wat liefde doen. Agapai wil my aan die einde van Phileo bring. Phileo se anker is ek. As jy teenoor my goed is, dan sal ek teenoor jou goed is. Phileo sê, ek soek, jy moet die voorwaarde nakom. Agapai se anker is God. Hy sê, of jy dit nakom of nie. I love you anyway. Maar jy sien, ek kan dit besluit, ek kan dit besluit, met een wilsbesluit soos een wet, en sê, en dit, dit is wat ons met die klein Adam gedoen het, ek kan met een wilsbesluit sê, ek sal jou lief hee, of ek kan dit oorgee, ek kan op Godse skoot gaan sit en bedink, oor die mens wat waar, en eerbaar, en rein, en lieflik en loflik is, wat er deeg, wat er lof ook al, en ek kan dit bedink, en ek kan kies om dit te dink. Ek kan uit my emosie uitklim, en dis wat gebeur. Jy sien, ek moet uit my emosie uitkom. My emosie neem van my besit. My emosie maak van een mens, my teenstander. Daardie mens, luister mooi vir my, daardie mens wat my teenstander is, is nie Godse teenstander nie. God het hom en haar so lief as wat hy my het. Maar ek het met die persoon een probleem hoor jy? En my emosie bind my aan die probleem vast, en al wat ek kan sien is die probleem. Maar wat kan ek doen? Ek kan na God toe gaan, sê Heere, eet om lief, eet haar lief, en eet my lief. Nou begin ek bedink wat waar en eerbaar en leie en lieflik rossig is, totdat, totdat die dag aanbreek, totdat, totdat die morgenster in jou hart opgaan, totdat die liefde van God opspring in jou harte, en jy saam met Paulus kan sê, ek is van oordeel, want die liefde van Christus hier binnen my het oorgeneem. Sy liefde dring my. Hy sê, ek kan nou nie anders as om liefde heen nie. Die ouwe sê, maar jy het nie rede om liefde heen nie. Paulus sê, ek kan nie anders nie. Hy sê, wee my as ek nie hierdie goeie nies verkondig nie vooral nie aan die ouwens wat ek dink wat het nie verdien nie, want ek het het die minste verdien, Paulus sê, ek was die vervolger van die gemeente, ek was die geringste van al die geloofigers, ek is die een wat die minste verdien het, hy sê, en nogthans het Godse liefde my ingehaal, toe ek omgehaad het. So kan Godse liefde, en dat vanmorgen gesê, so wil God omself manifesteer, dier my en jou, nie dier een nagemaakte, aangeplakte liefde nie, maar dier dat ek genoeg tyd met God spandeer, dat sy liefde in my opstaan, en ek ervaar, dat die kracht in my is, hoe ek moest nog daarby gekom het, maar sal dit maar los, ander keer, hy gee ons die geest van kracht, van liefde, in een gesonde, een gesond geworde verstand, dis wat sy geest in my werk, totdat dit in my opstaan, die kracht van liefde, die vermoe, die kracht om my filet jou te breek. Luister mooi wat ek sê. Phileo gaan jou skade maak. Phileo gaan jou laat kort stop. Want Phileo gaan jou laat verkeerd reageer as jy teleurgestel word. Phileo moet ingeruil word. Vir agape. Phileo is nie eie aan die gevalle Adam nie. Agape is eie aan die opgestane Adam. Dis eindelijk wie jy is. Dis wie jy is so gaan wees dit dan. Prijs die Heere. Amen, Vader, ons dankie. Dankie vir die woord. Dankie vir die persoon. Heere, dat die persoon vir ons alles is. Dat die gestalte gevind het in die woord. Maar Heere, as ons praat van die woord vanmorgen, praat ons nie meer van woorde en letters wat in die bybel geskryf staan. Ons praat van die Dankie vir die teenwoordigheid in ons midde. Dankie Heere dat u binnen in my is en die volheid dat u met jaloersheid begeer om my gedachte te verander. Maar Heere dat my kees is of ek die gedachte gaan dat verander. Dat u my selfs daar in geese gegeet. So dat as dit gebeur, wanneer dit gebeur, Heere dat dit een echtheid is, dat dit een kees is, dat dit nie iets is wat afgedwong is nie. Heere, ons droom daar oor. Droom hoe dit gaan wees. Die dag wanneer jy, jy liefde in ons, tot oorlopend te vol, uit die paarskuip uitstort, en ons in staat is, om liefde het en spuit te van. Ons eer die Vader. Ons kan net sê wat ons vanmorgen al gesê het. Ons gee alles oor. Ons gee alles oor ons gee ons self oor om by u te wees. Amen. Moet iemand iets sê? As ek ons so tel vanmorgen, en dan is daar twee kopies thee vir elkeen toe. Kom druk saam met ons thee. Uh, as jylle Franse accent hoor, dan moet jylle weet. Ons kan nou nie volgende sondag hier wees, so ek wil het gauw kom sê om net aan te sluit hier by in Jakobus 4 vers 1. Waarvandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord in ons gedagtes en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. En ek lees in die amplify daai niks is the gratification jy kan dit nie verkry nie the gratification my waardigheid the contentment and the happiness that you seek jy kan dit nie kry jy het dit nie jy weet dit staan teenoor daai naaiwer en moord in ons gedagtes jy lê veg en maak oorlog en jy het dit nie omdat jy dit nie bid nie so hoor hoe is vader se hart dat ons sal vra vir dit dat ons sal vra vir sy liefde soos jy sê vir dit wat hy is nê daai gratification the contentment and the happiness that you seek want as jy dit het as jy dit in jou het kyk jy na ander mense soos Vader na hulle kyk dit was net vir my ongelooflik as dan nou weer julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid so waarvoor bid is om om nie te te haat nie of om nie of bid is om Vader se liefde te kry om sy contentment en sy gratification en en daai happiness te kry en dan net gou hierdie laaste vers 5 wat jy ook nou gelees het of meen julle dat die skrifte vergeef sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. So, dankie.